وانشروا البشرى جميعا وانثروا أغلى الورود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شنونده های گرامی به بخش دری برنامه رادیو صدای خلافت خوش آمدید حالا توجه شما را جلب می داریم به داشته های امشب احلى نشيد واهتفوا احلى نشيد لحظات خبری سوی خلافت گزارش های همه جانبه از فعالیت ها و پیشروی های دولت اسلامی در تمام جهان لحظات خبری سوی خلافت شما را از حقایق و معلومات تازه و دقیق با خبر می سازد و از تبلیغات دروغین رسانه های غربی پرده بر می دارد لحظات خبری صدای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان عزیز رادیو صدای خلافت به داشته های امشب ما خوش آمدید نخست از همه توجه شما را به آخرین تحولات و پیشروی های دولت اسلامی جلب می دارم و این هم سرخطی چند خبر تسلط مجاهدین دولت اسلامی بر تپه اتیم در ولایت خیر حلاکت سیزده کرد ملحد در شهر منبیچ درگیری های شدید در فلوجه همچنان جریان دارد کشته و زخمی شدن 24 نیروی فجر لیبی در شهر سورت و وقوع یک حمله استشهادی در شهر شدادی صليل الصوارم صلیل الصوارم نشيد الربا ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وتقيم و این هم تفصیلی خبرها گزارش ها می گوید که نیروهای دولت اسلامی کنترل تپه اتیم در جنوب دیرزور را به دست گرفتند خبر می افزاید که در جریان درگیری ها در این منطقه 50 تن از سربازان نظام سوری از جمله یک افسر کشته و یک تانک نوی بی ام پی نیز از بین رفته است همچنان گفته شده است که یک تانک دو توپ 57 و 23 میلی متر، یک پای انداز، تعدادی اسلحه و مهمات دیگر غنیمت گردیده است. یک حمله کننده استشادی دولت اسلامی نیروهای معارض سوری را که در حال پیشروی به جنوب شرقی شهر عزاز بودند هدف قرار داد. یک حمله کننده دیگر استشادی دولت اسلامی عناصر کردی را در حومه شرقی مینبیش در نزدیکی پل قرقزاق آماش قرار داد خبرهای ابتدایی میرساند که در این حمله 13 کرد ملحد کشته شدند در همین حال یک خبر دیگر از ولایت برکه میرساند که مجاهدین بالای مقرات همین کردها در نزدیک جبل عبدالعزیز واقع در جنوب غربی ولایت مذکور حمله نمودند در اثر چند ساعت درگیری نو کرد ملحد کشته شدند درگیری ها میان مجاهدین خلافت و نیروهای روافیز در فلوجه هنوز هم جریان دارد در تازه ترین موارد یک اراده بلدوزر همین نیروها در منطقه از رقیه در شمال فلوجه منهدم گردیده است همچنین گفته شده است که جنگ های شدید میان مجاهدین و روافیز با پوشش حملات هوایی آمریکایی در جریان است همچنان در جریان این درگیری ها تا کنون ده دستگاه همر دشمن تامه آتش گردیده و پنج همر دیگر به دست مجاهدین غنیمت گردید یا خبر دیگر میگوید که جنگجویان شیعه پس از درگیری های شدید از منطقه جامعه واقع در جنوب فلوجه فرار کردند خبر میگوید که در این درگیری چندین اراده موتر لاری روافیز آتش گرفته است یک استشادی دولت اسلامی با استفاده از کمربند انفجاری میان تجمع ارتش و پلیس عراق در شهر تارمیه در شمال بغداد حمله کرد در نتیجه تعداد کشته و زخمی به جا ماند درگیری ها در غرب شهر سیرت لیبیا هنوز هم جریان دارد تازه ترین ها گوید که دو واسطه نظامی نیروهای فجر لیبی در نزدیک منطقه صنعتی در غرب سیرت منهدم گردیده است در همین حال یک حمله همین نیروها در جنوب شهر مذکور به ناکامی انجامید در این درگیری ها نو تن از این نیروها کشته و پانزده تن دیگرشان جراحت برداشتند دو جنگجوی گروه های مخالف در دمشق به دولت اسلامی پیوستند خبرهای رسیده از شام میرساند که 19 انقماسی دولت اسلامی صبح دیروز بر های نیروهای کردی در جنوب شرقی شهر شدادی حمله کردند یک منبع نظامی به خبرگزاری اعماق گفته است که تعدادی از استشادیان کمربندهای انفجاریشان را بر تجمعات واحدهای کردی منفجر کردند و استشادیان دیگر با اساکر باقی مانده در محل درگیر شدند در همین حال مقررات همین واحدهای کردی در شهر مذکور با های گرات نیز آماش قرار گرفت منبع می که در این درگیری بیش از هفتاد انصر کردهای ملحد کشته و شماری هم زخم برداشتند این بود آخرین تحولات و پیشروی های دولت اسلامی از توجهتان جهان سپاس صلیل الصوارم صلیل نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة ويهزم صدى جميل صدى صليل الصوارم حال توجه نمایید به یک اعلامیه شنونده های رادیو صدای خلافت به مناسبت ماه مبارک رمضان وقت نشرات دری ما تغییر خواهد کرد از این به بعد نشرات ما ساعت 6 بجه عصر شروع می گردد دوستان مطلع باشند طفولتنا بإسلام الكرامة تعلمنا البسالة والشهامة گلهای گلهای خراسان خراسان آیا شما میخواهید که رادیو صدای خلافت را از بین ببرید برنامه فکری تعلیمی و تربیوی باشه که با که دخترا که سطری میکنه خلاف اسلام است میتونی بر بگی که کدام کدام دعاها رو یاد داری؟ دعای خوردن، دعای از خو خستن، دعای خو کردن اینها اطفال شیران خلافتند اینها آینده درخشان خلافتند پیام برزویی است که بیاین به خلافت اسلامی و از گناهان توبه کنند بله بله اینها گلهای خراسانند که در کوههای خشک جنگلهای بپایان و آوازهای حیبتناک های سقیله به فکر و روحیه اسلامی تعلیم و تربیه را به دست می آورند با یک دستشان قلم و به دست دیگرشان شمشیر است اینجا بمباری میشه یا جنگ میشه یا صدای تفنگ و صدای بم چیزا را مشنوی نمی ترسی؟ الحمدلله همین نسل جهاد در تمام دنیا قرآن را حاکم میکنند الله دلگفته های اطفال خراسان دوشنبه شبها از رادیو صدای خلافت شريعتنا المنارات والمثال ومشكاة الهدايات والكمال هي الحق الذي زهق الدياجي وباء بخزيه الكفر المذال ففسطاط بها الإيمان شنوندگان عزیز رادیو صدای خلافت به برنامه گلهای خراسان خوش آمدید در این هفته ما با گلهای دیگری ولایت خراسان مربوط خلافت اسلامی هم صحبت میشیم که اینام از جمله اطفال خراسانن اینجا بسیار اطفال نازنین و نازدانه را میبینم که بسیار با چهره بشا شمگ مصروف ادای تدریس هستند مصروف تدریس و تعلیم دین هستند همیتونه و برنامه گلهای خراسان خوش آمدید میگیم ماشاءالله در قدم نخست میرم سراغ استاد محترم استاد محترم خود را به شنوندگان عزیز معرفی کنین بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران الحمدلله به فضل الله تعالی من امروز الحمدلله خلافت باذن الله تعالی برپا شد به سبب خلافت الحمدلله امروز فرزندای ما همین خیل تعلیم گرفته ایستادند که در حقیقت ایمان و اسلام فهمیده ایستادند و حقیقت توحید را فهمیده استادند و در این مدرسه های ما الحمدلله هم توحید هم خودشناسی و خداشناسی هم کفرشناسی و هم شرکشناسی تمام چیزهایی که ضرورت بر فرزند انسان هست همین را ما تعلیم کرده ایستادیم و نیز در بالای این برای دشمنای اسلام ما برای اینها هم تعلیم سپورتی هم تعلیم حربی همه طرف الحمدلله جایز کرده هستیم هر روز همه تیار هستند همه تعلیم کردی سران الحمدلله بفضل الله تعالی جزاک الله خیرا میشه درباره نحوه تعلیم به شنوندگان معلومات بتین شما یک اصول یا نمونه از طرف خلافت اسلامی برای تدریس برای اطفال مسلمانان و اطفال ولایت خراسان دارین شما یک قانون و یک لایحه از طرف خلافت شما دارین الحمدلله الحمدلله آنچه که ما در اینجا هم آنچه که ما تشکیل کردیم این همش الحمدلله از طرف خلافت است از طرف منهج نبوت است که آنه که خلافت ابوبکر بغدادی حفظه الله خیلی که برپا کرده با منهج نبوت ما همه تعلیم الحمدلله از همون است جزاک الله خیرا حال اگه اجازه تون باشه میریم طرف اطفال نازنین از ایشان سوالا میکنیم مرحبا بیادر اسم شما یعقوب ماشاءالله یعقوب خیلی خوش آمدیم به برنامه جزاک الله خیرا سعی شد شما قراری که استاد معلومات دادن پیشتر شما در این مدرسه درباره عقیده توحید و الوهیت و حقیقت اسلام در اینجا تعلیم میگیرین یاد میگیرین سوال اول به شما مراجعه میکنیم که ما را کی آفرید و کی صورت بخشید و کی قوت داد که در دنیا منحیث یک هستی زندگی کنیم فرزندای اسلام باشیم و به اسلام اینطور خدمت کنیم ما را کی قدرت داد بسم الله الرحمن الرحیم اللهم را آفرید الله را بشناسیم و ما خدا ما را بشناسیم و از چی پیدا شدیم بشناسیم انسان را که آفرید و صورت بخشید انسان را الله آفرید و صورت بخشید حجت ولقد خلقناکم ثم صورناکم و درستی ما شما را آفریدیم و شما را صورت بخشیدیم حجت هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه و یعنی که خلق کرد شما را از خاک سپس از نطفه آدم علیه السلام را از خاک آفرید و ما را از نطفه آفرید أسخوك بهجات إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من طين min tin. و پروردگارتان برای ملائکه ها گفت من هر آینه آفرینندم آدمی را از خاک دومی خلق الانسان من صلصال کالفخار خلق کردیم انسان را از گیل خشده مانند سفال الله انسان را برای چی آفرید الله انسان را برای عبادت آفرید حجت و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون و نه آفریدم جن و انسان را مگر برای عبادت خودم عبادت چیست زندگی انسان با کتاب الله با طریق رسول الله خالصانه برای الله عبادت است با کتاب الله به حجت ذلك الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین این کتاب قرآن از جانب الله است در این یگان شک و شبهه نیست این راهنمای متقیان است با طریق رسول الله به حجت و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله این الله شدید العقاب آن چیزی که پیغمبر میدهد بگیرین و آن چیزی که پیغمبر من کرده است باز ایستین از الله بترسین به درستی الله سخت عقوبت کننده است خالصانه برای الله به حجت و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین و امر نشدن بندگان مگر اینکه الله را بپرستند خالصانه برای او دین است ماشاءالله جزاک الله خیرا تکبیر دولت الاسلام دولت الاسلام ماشاءالله جزاک الله خیر استاد محترم شیوه تدریستان ماشاءالله بسیار عالی است و بسیار با شیوه عالی توحید بر ما شرح دادن حال میریم سراغ بیادر دیگر سلام علیکم و رحمت الله علیکم السلام اسم شما طلحه طلحه ماشاءالله چند سال هستی ای دهونیم گذشتگی از دهونیم گذشتگی ماشاءالله سوالی جالبی را به تو متوجه میسازم بزرگترین چیزی که الله ما را به او امر کرده چیسته توحید یک تو فرستی دی باره میتونید دلیل بیاری؟ بره الله میفرماید اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا اله الا انا فعبدونی نیست معبدی برحق مگر من فقط رو بپرستید اول سوال دیگری متوجه تو میسازم توحید به چند قسم است توحید سه قسم است توحید ربوبیت الوهیت اسماء و صفات توحید ربوبیت یگانه دانستن الله در ربوبیت مثال خالق مالک روزیق، مرده کننده زنده کننده برف باران کننده و غیرها توحید الوهیت یگانه دانستن الله در عبادت ها مثال دعا حاج، روزه جهاد زبح، نظر توکل شوق حذر خشوع خشیت انابت استعانت استعاده و غیره.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 آفرید که رام شده فرمان اویند بدانید که خلق و مصرفا از آن اوست با برکت از که الله پروردگار جهانیان است ماشاءالله درباره الوهیت دیگر مثال بده قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بقونا موزي ونيوش وزندقوني و زندگانی من الله أسكي که پروردگار جهانیان است درباره اسما و صفات مثال بتی ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها نموي الله زباس بنموي الله دعا کنید مثال اگر قرضت باشه دیگر میگه ای الله تو غنی هستی من قرضمون خودت برابر کن اگر اگر چی اگر تو فهم دیگه باشی اگر میفهم دیگه باشی میگه که الله عالم این به من فهمون خدا دانستی ماشاءالله جزاک الله خیرا تلها بیادر با وجودی که سینی کوچکی داره درباره توحید معلومات کامل داره و برای هر کدام مثال های زنده است آیات قرآن کریم آورد ای البته با برکت خلافت اسلامی است که نصیب فرزندای ما مسلمان ها شده به صورت دولت الاسلام باقیه باقیه باقیه دولت الاسلام دولة الاسلام حال میریم سراغ بیادر دیگر از ایشان سوالاتی را میپرسیم السلام علیکم رحمت الله و علیکم السلام اسم شما سلمان سلمان چند سال هستی یازده سلمان آماده هستی که ما بعضی سوالا را بتم جواب بده بله ان الله سوال از قرار است که اولین چیزی که الله متعال برای ابن آدم یعنی برای اولاد آدم فرض کرده چیستک کفر به طاقت ایمان آوردن به الله دلیل میشه در باره بیاری؟ بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله پس کسی که کفر میبازد به طاغوت و ایمان میارد به الله جل جلاله ماشاءالله دی آیت کفر به تاغوت آمده ما چطور میتونیم به تاغوت کفر ورزیم یعنی چگونه کفر بورزیم باید به تاغوت آنها را عقیده هاشان را باطل میدانیم و ترک مینماییم آنها را نفرت میکنیم و آنها کفر میبرزیم آنها را کافر میدانیم به آنها دشمنی را آشکار میکنیم به یاد الله آنها را بند میبینیم خب حال جز اولش گفتی به تاغوت چگونه کفر میشه ای را گفتی جز دومش ایمان به الله است پیشترم خودت اشاره کردی میشه نحوه ایمان به الله چگونه است ای را ایمان اولا به الله که او یکتا است یک شریکی ندارد و همه عبادت ها خاص برای او است ما یکتا پرستیم تو پرستان را دوست میدانیم بله. و مشکان را بند ببینیم با آنها دشمنی را آشکار میکنیم إن ملة إبراهيم أسكي اللهم رب هنا أمرك الراس قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده و تحقیق عبرت نیکو بر شما در ابراهیم و کسانی که همراه ابراهیم بودند به قومشان گفتند ما از شما دور هستیم آن چیزی که شما میپرستم به غیر الله ما به شما کفر بردیدیم و بین ما و بین شما بغضی کینه شروع شد ابدا تا وقتا که ایمان میارید به الله یکتا برای همین هم ما تا روزی که کفر طاقت دنیا با این کفر خود باقی هستند ما با اینها جنگ داریم ما فرزندان خلافت تا روزی که اینها حق را قبول نکنند ما با اینها شمشیر حق را تیز خب شنوندگان محترم شما صحبت ها و سخنرانی های یک تعداد از گل های خراسان شنیدین که به برنامه گل های خراسان شرکت کرده بودند حال طرف استاد محترم میریم که به فرزندای مسلمانانی که در دیگر مناطق دنیا هستند که به طرف دارالخلافت هجرت نکردند مسلمان هستند ولی هجرت نکردند فرزندای خود در نظام دموکراسی تربیه میکنند به مکتب های دموکراسی میفرستند بر از اونا چی نصیحت ها دارن استاد محترم شما بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم جزاک الله خیرا این سوالی که شما دادید ماشاءالله من برای این مردم دنیا برای این خلق مسلمان میگم که باید که هر یک فرزند ما الله ما را برای همین خلق کرده است کسی که میگوید من مسلمان هستم باید که فرزندش باید که خودشناسی خداشناسی و دشمن خود را باید که شناختگی باشد الله برای این برای ما فرزند داد چون که الله میفرماید کو انفسکم و اهلکم نارا ما باید که فرزندان خدا ما و فرزندان خود از آتش نجات داده باشیم کلکم را اون کلکم مسئول از رعیتی هر دکی ما از بالای رعیه خود پکه پیش الله سوال و جواب داریم خیلی که الله میفرماید هر ما باید که به امر الله با طریق رسول الله زندگی کرده باشیم الله ما را بهر همین ما را چی کرده است خلق کرده برای همین هم من میگویم ای مسلمان ای خلق مسلمان من برای الله میگویم این خلافتی که برپا شده است خلافتی حق است این خلافت انشاء الله باقی است این خلافت با منهج نبوت است در نصرت این الله سبحان و تعالی هست در نصرت این مسلمان واقعی هستند شما بیایید ما مسلمان واقعی هستیم ما جهاد واقعی کرد استادیم فرزندای ما این خل فرزندا میشد که ان الله مثل اصحاب اکرام خادم دین و در دنیای در آخرت برای آبادی اسلام ان الله فرزندان مسلمان ان الله خدمت میکنند هم مرحمت کنید به زمین خراسان بر زمین خلافت تکبیر تکبیر در آخر همتان دعوت میکنم که یک دولت الاسلام باقیه بگین دولت الاسلام دولت الاسلام باقیه ماشاءالله از اینکه وقتی قیمت بهایتان را استاد محترم شما به شمول شاگردایتان در خدمت ما گذاشتین از همین شما سپاسگزارم جزاک الله خیرا میگم تا برنامه دیگر که باز هم با شاگردایتان در برنامه قرار میگیرین همیتانه و آه، الله واحد مسپارم جزاك الله خير جزاك الله خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله زاهت دار الخلافه في جهاد تاجا دال دون ساحتها الرجال دعاة للهدى الصافي مبات بشرع الله قد صالوا وجالوا بشرع الله قد صالوا وجالوا شريعتنا المنارات والمثال مشكات الهدايات والكمال هي الحق الذي زهق الدياجي وباء بخزي الكفر المذال حال توجه نمایید به یک اعلامیه شنونده های رادیو صدای خلافت به مناسبت ماه مبارک رمضان وقت نشرات دری ما تغییر خواهد کرد از این به بعد نشرات دری ما ساعت 6 بجه عصر شروع می دوستان مطلع باشند شریعتنا شریعتنا شریعتنا شریعتنا شریعتنا شریعتنا شریعتنا شریعتنا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي فرض الصيام على عباده وجعله جنة عن النار والمعاصي والصلاة والسلام على إمام المجاهدين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه برادرای محترم ومجاهدين مجاهدین گرامی موضوع امروزی که به بحث و بررسی آن میپردازیم موضوع درباره ماه مبارک رمضان است در درس امروزی ما حکم و فضیلت ماه مبارک رمضان را بیان میکنیم در ابتدا حکم ماه مبارک رمضان را بیان میکنیم و بعدا فضیلت ماه مبارک رمضان را بیان و تشریح میکنیم و بعد از او با آداب آداب و مستحبات ماه مبارک رمضان میپردازیم و آن چیزهایی که روزی انسان را فاسد میسازد آن را مختصرا بیان میکنیم اول حکم ماه مبارک رمضان الله متعال میفرماید يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان أي كسائي كيمان ورديت كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام واجب شداس بالاي شما روزي ماه مبارك رمضان كما كتب على الذين من قبلكم همان گونه که واجب شده بود على الذين من قبلكم برآناني بيش الشما بودن لعلكم تتقون تاباشت كشما پرهیزگار شويد باتفاق تمام علماء اهل السنة والجماعة از وقت سلف صحابه رضوان الله عليهم مجمعين تمام علماء برين اجماع کردند که ماه مبارک رمضان روزه گرفتن ماه مبارك رمضان فرض است و کسی که از فرضیت ماه مبارک رمضان انکار بکند به اجماع علمای شخص کافر و از اسلام خارج می شود و از جمله دلایلی که بر فرضیت ماه مبارک رمضان دلالت دارد همین آیت مذکور را که تلاوت کردم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام در آیت الله متعال می فرماید کسایی که ایمان آورده اید کتب علیکم الصیام بالای شما روزه ماه مبارک رمضان فرض شده است کما کتب علی الذین من قبلکم صیام در اصل لغت عربی به معنای بند کردن نفس از سخن گفتن چنانچه الله متعال از مریم علیه السلام حکایت میکند مریم علیه السلام میگوید انی نذرت للرحمن صوما یقینا من نظر گرفتم برای ذات رحمان صوما مسی به این که سخن نمیگویم امرای کسی زیاد معلوم می شود که در اصل لغت عربی صوم به معنای سخن گفتن بند کردن نفس سخن گفتن و در اصلاح شریعت و یا در اصلاح فقها صوم عبارت از الامساك عن الاكل والشرب والجماع وعن جميع المحرمات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بند کردن نفس از خوردن و نوشیدن و همچنان از مقاربت جنسی با زنان و از تمام محرمات تمام آن چیزها را که شریعت حرام کرده است از طلوع فجر صادق تا به غروب آفتاب همراه با نیت این تعریف جمهور علما کردن علامه ابن الحزم رحمه الله در تعریف صوم میگوید صوم عبارت از الامساك عن الاكل والشرب وعن جميع المحرمات وعن كل معصية صوم عبارت خوردن ونشيدن وبنكردن نفس تمام محرمات آن چیزها را حرام كردس وازهر قنا وعن كل معصية و علامه ابن الحزم رحمه الله لفظ إذا فكر دس وعن كل معصية معصیه كروزة که روزه میگیرد باید از هر گناه و از هر اما اي تعريف تعريف سختری است درميان ما مسلمان ها بسار افراد کمی هستند که به این طریقی که تعریف کرده است علامه ابن الحزم رحمه الله کسی روزه بگیرد و او استدلال از این حدیث میکند رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه کسی که سخن دروغ نگذاشت و همچنان عمل کردن به سخن دروغ, دروغ را نگذاشت فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه الله متعال احتیاجت و حاجت ندارد به که این شخص خوراک و نوشاک خود بگذارد علامه ابن الحزم رحمه الله ظاهر از حدیث استدلال می کند که شخص وقتی که گناه را نگذاشت روزی از قابل قبول نیست و در تعریف روزه می گوید الامساک عن الاكل وعن الشرب وعن جميع المحرمات وعن كل معصية خيدي عن كل معصية را اضافه کرده است اما تعریف اول قوي تر وراجح تر است تعریف جمهور العلماء بعد الله متعال می فرماید كما كتب على الذين من قبلكم همان گونه که واجب بوده است یا فرض گردانیده شده بود على الذين من قبلكم برانانی که پیش شما بودند روزه ماه مبارک رمضان از آدم علیه السلام گرفته تا به نبینا محمد صلی الله علیه و سلم بالای امتهای آدم عليه السلام تا رسول الله مەدا صلى الله عليه وسلم فرض بودەست ومرادز على الذين من قبلكم أهل كتابا يهود ونصارى حتى روزي ماه مبارک رمضان مصريهاي قديم ويونانيها وهندوهاي قديم همچنان ميگرفتن يعني روزي ماه مبارک رمضان در و امت های گذشته مروج و وعلى الذين من قبلكم روزي ماه مبارک رمضان واجب شده است یا فرض, فرض گردانیده شده بود علی الذین من قبلکم برانانی که پیش شما بودن لعلکم تتقون تا باشد که پرهیزگار شوید روزه یکی از اسبابی است که در انسان تقوا را پدیدار و آشکار می سازد همچنان روزه از ابعاد و جنبه های گوناگون پدیداورنده تقواست که مهمترین این ابعاد عبارتند است یک روزه نفس انسان را در آشکار و نهان برخشیت و بیم از الله متعال تربیت می کند زیرا جز الله متعال هیچ کسی دیگر ناظر و مراقب شخص روزدار نیست و این از بزرگترین فواید روحی روزه می باشد دو روزه شهوت انسان را کاهش می دهد چنانکه در حدیث شریف آمده است رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح من फरमाया الصوم جنة روزة سپری يعني یعنی كي نگه که دي انسان از گناهان و ارتكاب معاسيس است و همچنان رسول الله صلى الله عليه وسلم بو به كي کسایی که توانایی ازدواج ندارند به او گفته معشر الشباب اي گروه جوانان کسایی كي الشماء توانایی نکار دارن نکاب کنن و کسی که توانایی نکار نداره بالای از روز است و بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم در یه حدیث فرموده است و خاطر که روزه از بین برنده و کم کننده شهوت انسان است شهوت انسان را تضعیف میکند اناله از این حدیث هم معلوم می شود که روزه از اسباب است که تقوای انسان را اضافه می کند و از شهوت و از کارهای شهوانی انسان را دور نگه می دارد سوم روزه احساس شفقت رحمت به هم نوع را در انسان پدیدار می سازد یعنی وقتی که انسان روزه بگیرد و تمام روز را چیزی نخورد و نخورد به انسان احساس می که امی گشنگی بسیار سخت است نه از امی خاطر بازی احساس پیش میه که بالای بعض مساکینه که چیزی ندارن فقرا هستن چقه بالای از سختی همه از امی خاطر روزه احساس شفقت رحمت به هم, هم در انسان پدیدار و اشکار می گفتیم که حکم ماه مبارک رمضان به اجماع تمام علما ماه مبارک رمضان فرض است و از جمله آیاتی که ذکر کردم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلکم تتقون ای از جمله دلایلی است که بر فرضیت روزه گرفتن ماه مبارک رمضان دلالت میکند سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک شنوندگان عزیز این بود داشته های برنامه امشب ما تا فردا که ساعت 6 بجه عصر با برنامه های دری و پس از نماز مغرب با نشرات پشتو در خدمت شما قرار می گیریم همه تان را به الله واحد می سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته